Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Vítajte v 347. vydaní podcastu. Píšte, zdieľajte, lajkujte, odoberajte ale hlavne počúvajte, premýšľajte a hľadajte na YouTube a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dnes opäť ideme do sveta. Dôležité veci sa dejú v Európskej únii, ale aj tradične, e, keď tak môžem povedať, na Blízkom východe. Dnešný súhrn je viac menej zo zahraničných zdrojov, tak Počúvajte pozorne, bude sa na čom aj zasmiať. Zaujala ma správa, v ktorej americký prezident konštatuje, že odkladá svoju cestu do Číny o 1,5 mesiaca. Po mojom včerajšom rozhovore s čínskym veľvyslancom viem, že na teraz Donalda Trumpa v Číne nikto nečakal. Ten Donald je rozkošný klamár, všakže. Včera som sa zúčastnil aj telekonferencie ruských predstaviteľov v OSN, ktorá sa týkala neustáleho ostreľovania ruského územia v okolí Belgorodu a tým pádom aj porušovania práv a vzniku vojnových zločinov zo strany Ukrajiny. Snímky, ktoré som videl, mi navždy zostanú v pamäti. Musím konštatovať zlatý socik, čo sme si tu žili. Toto je chamtivosť, klamstvo a násilie nielen psychické, fuj, hnus. Ten, kto tomuto drukuje, je nevyspelý a neúspešný jedinec bez možnosti praktického a logického myslenia. Poďme ďalej. Jan Takáč na svojej FB stránke uvažuje takto. Kedy si sa vojny bojovali na lúke. Dve armády. Vojak proti vojakovi. Civilisti doma. Dnes? Prvá svetová vojna, 8,5 milióna vojakov, 13 miliónov civilistov. Druhá svetová vojna, 25 miliónov vojakov, 45 miliónov civilistov. Mŕtvych. A teraz realita dneška, Vietnam, Irák, Balkán, Sýria, Ukrajina, Gaza, Irán. Civilisti rovná sa 60 až 90 mŕtvych. Nie vojaci. Deti, ženy, rodiny v panelákoch. Bomby už nepadajú na armády, padajú na mestá, školy, nemocnice, byty. A my si to stále voláme vojna? Nie. Toto je systematické zabíjanie civilistov. Krivka je jasná. Čím modernejšia vojna, tým menej vojakov zomiera a tým viac civilistov umiera. Technológie vraj napredujú, presnosť vraj rastie, a aj tak končia deti pod troskami. Tak čo to sakra je za pokrok? Pamätám si zo školy, keď nám učiteľky hovorili, aké boli kedysi vojny kruté. A dnes sa pýtam sám seba. Boli? Alebo sme sa len posunuli do doby, keď je krutosť väčšia než kedykoľvek predtým. Lebo vojny spred tisícok rokov sa s tým, čo robíme dnes, nedajú ani porovnať. Toto nie je pokrok, to je cesta do pekla. A my po nej kráčame. Takže to bola ukážka z úvahy Janka Takáča. Joe Kent o tom, prečo Izrael potrebuje Ameriku na vojny. Myslím si, že Izrael by sa dokázal brániť sám, myslím si, že by dokázal podnikať obmedzené útoky na svojich hraniciach. Myslím si, že by mohol pokračovať vo vykonávaní pôsobivých, cielených atentátov na svojich odporcov. Čo by však nedokázal, je zvrhnúť celé vlády. Nedokázal by urobiť niečo také, ako bola vojna v Iráne alebo vojna v Iraku. Nedokázal by agresívne destabilizovať Sýriu. Tie veľké, ťažké snahy o zmenu režimu, do ktorých bola zapojená Amerika, by Izrael sám nezvládol. Práve preto sa vraciame k izraelskej lobby, ktorá je taká mocná, taká silná a taká agresívna. Zovretie, ktorým Izrael drží Washington, vychádza na povrch. A ešte fragment z rozhovoru s Tuckerom Carlsonom. Tucker Carlson sa pýta, bol Irán na pokraji získania jadrových zbraní? Joe Kent odpoveda, nie, nebol, dokonca ani v júni. Iránci majú náboženské nariadenie fatvu proti vývoju jadrových zbraní už od roku 2004 toto nariadenie je v platnosti od roku 2004. Je to verejne dostupné, ale takisto sme nemali žiadne informácie, ktoré by naznačovali, že táto fatva bola porušená alebo že by bola na pokraji zrušenia. Iránci očividne vedia, čo sa v ich regióne deje. Ich stratégiou nebolo úplne sa vzdať svojho jadrového programu, pretože videli, čo sa stalo Muamárovi Kadáfimu v Líbii, keď povedal, hej, už nemám žiadne jadrové zbranie. Budem robiť, čo poviete. Odovzdám svoje jadrové zbranie. Ako som hovoril od začiatku, táto vojna nie je o iránskych jadrových zbraniach, je o jadrových zbraniach Izraela. Poznámka ku kontextu. Joe Kent je dnes už bývalý šéf amerického národného protiteroristického centra NCTC. Z iránskej ambasády som dostal túto ucelenú informáciu o bombardovaní ropných zásob v Teheráne. V noci 7. marca 2026 v dôsledku zjavného agresívneho aktu sionistického režimu Izraela proti územiu Iránskej islamskej republiky útočné stíhačky zasiahli tri zariadenia s ropnými rezervoármi v Teheráne. Tieto zariadenia sa nachádzajú v oblastiach Šahrán, severozápad, Šahr-e-Rej, juh a Kúhak v regióne Sohanak, severovýchod Teheránu a ich celková kapacita predstavuje približne 215 miliónov litrov paliva. Útok vyvolal masívne požiare, ktoré nad teheránskou oblohou vytvorili veľké oblaky hustého čierneho dymu. Zhľadom na intenzitu požiaru, ktorá bránila hasičom a technike priblížiť sa k zdroju ohňa, plamene a hustý dym pretrvávali a zostali viditeľné na meskej oblohe až 24 hodín po útoku. Tento incident viedol nielen k vážnemu znečisteniu ovzdušia v dôsledku uvoľnenia obrovského množstva toxických zlúčenín, ale po celom meste sa rozšíril aj odpudivý zápach. Táto situácia neúmyselne spôsobila vysídlenie veľkého počtu civilných obyvateľov z metropoly Teherán, ktorá má 13 miliónov obyvateľov. Znečistenie vyplývajúce z týchto útokov netvoril len dym, ale pozostávalo z komplexnej a vysokotoxickej zmesi chemických látok. Takáto úroveň kontaminácie by sa za normálnych okolností pozorovala iba po extrémne závažnej priemyselnej havárii, ako je napríklad úplný výbuch rafinérie. Medzi hlavné zložky tohto znečistenia patria prekurzory kyslých dažďov, teda oxid siričitý a oxid dusičitý, ktoré sa spájajú s atmosférickou vlhkosťou a vytvárajú kyseliny. Uhrovodíky a tuhé častice, vrátane veľmi jemných častíc, teda PM 2,5 schopných preniknúť hlboko do pľúc. Karcinogénne zlučeniny, vznikajúce pri nedokonalom spalovaní ropných produktov a ťažké kovy, uvoľnené z infraštruktúry poškodenej počas výbuchov. Takže takto sa zachovali sionisti a Američania a je to smutné. Musím konštatovať, že so mnou sa ešte aj moja umelá inteligencia v počítači hádala, že toto naozaj nie je pravda, to sa nestalo a tak ďalej. Takže čo si mám o umelej inteligencii po dnešku mysleť? Medzi tým dlh Spojených štátov prekročil 39 biliónov dolárov. Oficiálne sa zdvojnásobil v priebehu jedného desaťročia z 19,5 bilióna dolárov v roku 2016 na dnešných 39 biliónov dolárov. Teraz pridávajú 1 bilión dolárov každých 146 dní tempom 7,2 miliardy dolárov denne. Z portálu CZ24 News som dnes pre vás vybral toto. Nekonečné vojny na Blízkom východe sú výsledkom Netanyahuovej doktríny Clean Break z 90. rokov s cieľom zvrhnúť všetky vlády a režimy v regióne, ktoré podporujú vznik palestínskeho štátu vedľa Izraela. Američania musia zaplatiť reparácie a stiahnuť svoje základne z Perského zárivu, aby Irán súhlasil s prímerím a bývalý Trumpov minister obrany vyhlásil, že Iránci majú vo vojne v Perskom zálive väčšiu odolnosť než Američania. Pozor na to. Profesor Kolumbijskej univerzity a analytik Jeffrey Sachs mal jedno zo svojich ďalších vystúpení v relácii The Heat a okrem iného v závere rozhovoru odpovedal aj na otázku, čo stojí za všetkými tými nekonečnými vojnami USA po boku Izraela na Blízkom východe a všeobecne v priestore Blízkeho východu, Afrického rohu a Severnej Afriky. Za tie vojny vraj môže doktrína Benjamína Netanyahu a s názvom Clean Break z 90. rokov ktorú odvtedy presadzujú Netanyahuove vlády spoločne s USA s určitými prestávkami, a to podľa toho, či je v Bielom dome prezident podliehajúci mesianistom v izraelskej vláde alebo neokonzervatívcom, teda neokons, vo Washingtone napojeným na Londýn. Krátky výklad pojmov použitých v texte. Clean Break. Ide o dokument z roku 1996 s názvom A Clean Break a New Strategy for Securing the Realm, ktorý pripravila expertná skupina pod vedením Richarda Perla pre vtedajšieho premiéra Netanyahu. Navrhoval odklon od mierových procesov smerom k posilňovaniu bezpečnosti prostredníctvom zmien režimov v okolitých arabských štátoch. Neokóni, teda neokonzervatívci, Politické hnutie v USA, ktoré presadzuje asertívnu zahraničnú politiku a vojenské intervencie s cieľom šíriť demokraciu a chrániť americké národné záujmy. Mesianisti? V tomto kontexte sa tým zvyčajne myslia radikálne náboženské krídla v izraelskej politike, ktoré veria v spirituálne alebo historické poslanie osídľovania územia. Cieľom projektu a doktríny Clean Break je zvrhnúť všetky režimy a vlády v priestore Blízkeho východu a Severnej Afriky, ktoré podporujú rezolúciu valného zhromaždenia OSN číslo 181 zo dňa 29. novembra 1947, ktorá rozhodla o tzv. dvojštátnom rozdelení územia Palestíny a Judska na dva samostatné zvrchované štáty, na štát Izrael a na štát Palestína. Operácia Clean Break má toto rozdelenie raz a navždy a natrvalo znemožniť a namiesto dvojštátneho územia má na biblických územiach vzniknúť len jediný štát, a to Izrael. Historicko-politický kontext. Rezolúcia OSN číslo 181 Ide o kľúčový dokument z roku 1947, známy ako plán OSN na rozdelenie Palestíny. Navrhoval ukončenie britského mandátu a vytvorenie nezávislého arabského a židovského štátu s medzinárodným režimom pre Jeruzalem. Dvojštátne riešenie Two-State Solution Termín, ktorý v medzinárodnej diplomácii označuje rámec pre mierové úrovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu prostredníctvom existencie dvoch samostatných štátov. Judea a Samária. V texte spomínané Judsko, teda Judea, je historický a biblický názov, ktorý sa v Izraeli oficiálne používa na označenie územia západného brehu Jordánu. Vyhľadzovanie Gazy a zrovnávanie všetkých budov zo zemou, ktoré sa začalo v rámci operácie Mosadu od 7. oktobra 2023, je toho neoddeliteľnou súčasťou. Vtedy Časť Hamasu pod vedením Mosadu na pokyn Netanyahuovej vlády vykonala teroristický akt proti obyvateľom Izraela. Mimoriadná správa. Začalo sa to. Indickému ropnému tankeru bol umožnený prechod cez Hormuzský prieliv potom, čo zaplatil v čínskych juanoch. V globálnom finančnom systéme práve nastal zásadný posun. Indickému ropnému tankeru bol povolený prejazd cez Hormuzský prieliv potom, čo uhradil poplatky v čínskych juanoch na miesto amerických dolárov. Tento vývoj predstavuje jasný odklon od dlhodobo fungujúceho systému petrodolára a naznačuje, že svet možno vstupuje do novej fázy, v ktorej americký dolár už nie je jedinou menou dominujúcou v globálnom obchode s energiami. Ekonomický kontext. Petrodolár. Systém, ktorý vznikol v 70. rokoch, kedy sa krajiny vyvážajúce ropu, najmä Saudská Arábia, dohodli s USA, že budú ropu predávať výhradne v dolároch. To zabezpečilo doláru status globálnej rezervnej meny. Dedolarizácia termín pre proces, pri ktorom štáty, často v rámci skupiny BRICS, kam patrí India aj Čína, hľadajú alternatívy k doláru, aby znížili svoju závislosť od finančnej politiky Spojených štátov amerických. Tento text odráža pretrvávajúce geopolitické napätie a snahy o zmenu svetového finančného poriadku. Na FBčku Miroslava Kočnára som sa dočítal nasledovné. Už aj takým koňom, ako sú Šimečka Matovič, Gröling a Majerský, by malo byť jasné, že špeciálna vojenská operácia na Ukrajine, vojna ich miláčika Zelenského, je proti tomu, čo prebieha na Blízkom východe, iba detskou hrou, pokiaľ ide o dopady na celý svet. Má totiž potenciál na spustenie svetového konfliktu. Jej priamým účastníkom totiž nie je pacifistické Rusko. Áno, schválne píšem, že pacifistické, pretože na Ukrajine zďaleka nepredviedlo, čo je vojna a ako vie bojovať. Katar na ceste k bankrotu. Dve iránske rakety mu spôsobili škody za desiatky miliard dolárov. Presne to ešte nebolo spočítané, ale už bolo oznámené, že krajina prišla o 17 kapacít na výrobu skvapalneného zemného plynu, teda LNG. Obnova týchto kapacít bude stáť niekoľko miliárd dolárov ale to nie sú hlavné straty. Hlavné je, že obnovovacie práce môžu trvať roky. V podstate sa budú závody obnovovať takmer od nuly. A to znamená stratu prevádzkových ziskov vo výške 20 miliárd dolárov ročne. Teda celková negatívna ekonomická škoda pre Katar spôsobená niekoľkými iránskymi raketami môže nakoniec presiahnuť 100 miliárd dolárov. Zároveň sú priamo na muške ďalšie štyri závody na LNG. A ak ich Irán tiež zničí, Katar ako geopolitický hráč v regióne bude môcť byť považovaný za mŕtvého. A obyvateľstvo si opäť bude musieť spomenúť, ako sa jazdí na ťavách. V tomto kontexte agentúra Reuters informuje, že Qatar Energy môže vyhlásiť vyššiu moc pri dlhodobých zmluvách na dodávky LNG do Talianska, Belgicka, Južnej Kóreji a Číny. Na FBčku Jeny Safak som našiel toto. Izrael je vedený sieťou, ktorá sa považuje za nadradenú ostatným a postupne vlečie región do katastrofy, uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Všetci vieme, že útoky zamerané najprv na Gazu, potom na Jemen a Libanon a najnovšie na Irán nie sú motivované výlučne bezpečnostnými obavami, povedal Erdoğan na podujatí Iftar v prezidentskom komplexe hlavnom meste Ankara. Erdoğan uviedol, že v čase, keď globálny systém vybudovaný najmä po druhej svetovej vojne prechádza historickým zlomom, musia byť fakty svetovej verejnej mienke tlmočené jasne. Izrael nechal našu prvú kyblu, Mešitu al-Aqsa zatvorenú pre moslimských veriacich 17 dní. A to úplne na základe svoj vole bez akejkoľvek autority. Povedal a dodal, že paralelné šírenie naratívov siahajúcich od ambícií o zaslúbenej zemi až po apokalyptické scenáre bolo zjavne úmyselné a nie náhodné. Je nevyhnutné, aby sme sa oslobodili od vnúcovaných programov a vysvetlili svetu, túto realitu, toto barbarstvo a tento stav šialenstva spôsobom, ktorý zanechá stopu, povedal. USA a Izrael pokračujú v spoločnej ofenzíve proti Iránu od 28. februára, pričom doteraz zabili viac ako 1800 ľudí, vrátane vtedajšieho najvyššieho vodcu Aliho Chameneího. Teherán odpovedal útokmi dronov a rakiet zameranými na Izrael spolu s Jordánskom, Irakom a krajinami Perského zálivu, o ktorých tvrdí, že cieľia na vojenské prostriedky USA, čo spôsobuje obete a škody na infraštruktúre, pričom narúša globálne trhy a letectvo. Izraelské sily tiež rozšírili operácie proti Hizbaláhu v Libanone. Krátky slovník pojmov. Iftar je večerné jedlo, ktorým moslimovia počas mesiaca Ramadán prerušujú pôst. Kybla, smer, ktorým sa moslimovia obracajú pri modlitbe. Pôvodne to bol Jeruzalem al-Aqsa, neskôr Mekka. Zasľúbená zem, náboženský a politický koncept spojený s územím historického Izraela. Čo sa to tam deje? Miroslav Kočnár o udalostiach v Iráne a Izraeli. Nepíšem to značením. Bohužiaľ zemegulami začína pripomínať veľký súd púšného prachu okolo ktorého tancujú svetovaní fašisti s horiacimi faklami. O čom hovorí štatistika použitia iránskych rakiet a bezpilotných lietadiel? Hovorí o tom, že Trump opäť zamienial svoje priania za realitu, hoci koho by to už mohlo prekvapiť vlastne. Štatistika poklesu počtu útokov z iránskej strany za posledné dva dni opäť začala rásť, čo naznačuje, že predchádzajúce zníženie ich intenzity nebolo tak veľmi dôsledkom ich zničenia, ale skôr vedomým rozhodnutím iránskej strany alebo čakaním na nové dodávky. A to je prvá zlá správa pre USA a Izrael. Druhá spočíva v tom, že v dôsledku oslabenia protiraketovej obrany spojencov USA v regióne efektivita týchto útokov prudko rastie. Dnes napríklad Irán zasiahol najväčšiu rafinériu ropy v Izraeli a včera dôležitú železničnú stanicu, čím dočasne prerušil nákladnú dopravu po jedinej železničnej magistrále v krajine. A to rozhodne nie je koniec príbehu. Mám tu jedno také milé zamyslenie. Prichádza čas, aby ako národ sme opustili naše komfortné zóny a i napriek rozdielom v myšlienkach jednotne vystupovali voči EÚ plus Ukrajine. Ak to nespravíme, rovná sa, prídeš i ty o svoju slobodu, miliónový dom, BMW a tak ďalej. Politika EÚ smeruje k ovládaniu myslenia životov. Výrok roka podľa amerického prezidenta Irán nemá právo útočiť a blokovať Hormuzský prieliv, pretože USA ho porazili a keby nebolo tých hlúpých iránskych odvetných opatrení, vojna by už dávno skončila. Je to od nich dokonca nefér, už sme vyhrali, nemajú právo pokračovať v tom, čo robia, povedal americký Zmatkovič. A ku tomu sa hodí ďalší inteligentný výrok, tentoraz z úz amerického ministra vojny Píta Hexeta, ten hovorí toto. Hormuzský prieliv je voľný, akurát je tu fakt, že Irán ho blokuje. Výrok storočia prichádza, vážený. Tento raz ako vtip z internetu je, že údajne Donald Trump donútil Irán, aby sa stal členom protiiránskej koalície. Takže Donald je už nový Chuck Norris. Na záver je tu šokantná informácia, ktorú nám osobne odovzdala pani finančná podvodnička Uršula von der Leyen. V dnešných ranných správach sme sa mali možnosť dozvedieť, že peniaze, teda tých 90 miliárd na Ukrajinu pôjdu, aj keby sa Orbán a Fico na hlavu postavili a odrážali by sa ušami. Za mňa na dnes všetko, lúčia sa Monika a Dušan. Do počutia zajtra, pretože tém je strašne veľa.